Y gracias Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos iniciado a conferencia que me parece interesantísima. No digo que nosotros nos pero me parece interesante porque, claro, Non hai patriarca non teña saída nos jornais porque cuestiona o nodo central do pensamento económico e político dominante non está súa non? está aí TTP aí está etc, está moitas cosas aí a separación das entidades financieras propias nada casual e menos nas relacións de poder ben eh, Pérez vai atrás sobre a concentración do poder financiero ou novo federalismo. Finalmente, eh, este aspecto económico se traduce a nivel social e político nun novo federalismo de facto home, na, na, na última elección do Parlamento do Estado Español alguma demostración é desto, non? Ben, Pérez Ávila é profesor de ensino secundario licenciado en Ciencia Económica, está eh, en posesión de diploma en estudios avanzados de Economía, con trabajo titulado Factores que influyen na viabilidade do sistema de protección social. É un estudioso do capitalismo desde a Segunda Guerra Mundial, a relación de economía con os é unha relación de ecología, e proceso de futuro de mercantilización acelerada das sociedades ah, autor que ven falar sobre isto da batalla pola pensión e tamén é un amplio colaborador da Chave de Oro momento quero anunciar que Felipe Chelén aparte con un viaje por correo electrónico en sexto día 8 os sobre na Biblioteca de Deputación un curso sobre a introducción da cultura galega. A ah, cultura galega. Vale, eh, xa acabei, neni. Tómachaxe. Ben, unha puntinada para comenzamos. Ben, eh, boa tarde a todas e a todos moitas grazas pola vosa presenza e moitas grazas á, a Asociación Cultural do Facho polo seu convite especialmente a Xosé Alberto eh, Corral Iglesias que é a persoa que se lembrou de min e me deu esta oportunidade de falar en público e de partillar algunhas ideas convosco sobre a estrutura de poder que realmente goberna a sociedade e que nos goberna a nos unha estrutura que quer permanecer agochada eh, o título desta palestra no que aparece a palabra feudalismo foime suxerido por José Alberti eh, el propúsome que falase sobre o capitalismo financializado e o novo feudalismo agora, o que si sí é certo que sí é certo é que eh, nun libro que publiquei en, no mes de marzo Alén da Casta un ensaio sobre o poder e as clases sociais no século XXI repasando e eh, repasando a raíz da sugestión de Socialverte topei catro veces esa imaxe esa metáfora eh, ese anacronismo a comparación do actual modelo de capitalismo co feudalismo Así que vou comezar esta miña intervención cunha longa autocita, unha cita tomada do meu libro. E esa cita di así, o poder que detén a clase corporativa, a capacidade de control dunha parte da economía internacional, o volume do patrimonio dos superricos, o tamaño das grandes transnacionais de compararnos cos estados a influencia nos gobernos formalmente democráticos e nos medios de comunicación e persuasión de masas permite falar con propiedade dun novo feudalismo ou dun novo absolutismo. O señor feudal baseaba o seu poder na posesión da terra. Os seres humanos vivos que habitaban eran os seus servos e non homes e mulleres libres. A teoloxía, a orixe divina do poder, a orde les, eh, estamental legitimaban o seu poder. A terra da clase corporativa son as finanzas e a propiedade das grandes empresas. A través do seu dominio somete povos a acción dos gobernos. A nova teoloxía pon no sitio de Deus a liberalización, a competitividade e a productividade. Todos os seres humanos vivos deben pôr as súas vidas ao servizo destes tres mandamentos absolutos. Esta cita, esta cita eu penso que resume, sintetiza o que vai sendo contido da miña exposición. En esta exposición vou desenvolver tres fíos, tres argumentos. No primeiro argumento caracterizarei, retratarei, describirei a clase corporativa, a clase hexemónica do noso tempo. No segundo argumento debullarei os paralelismos que nos permiten falar sempre metafóricamente dun novo feudalismo e, no terceiro argumento rematarei describindo un feudo do capital do século XXI os almacéns Walmart propiedade dos irmáns Walton deixo para un diálogo posterior porque tentarei falar 45 minutos deixo para un diálogo posterior o debate sobre a posibilidade dunha alternativa a esta orde feudal capitalista comezo co primeiro argumentos a descripción da clase corporativa da clase capitalista internacional a globalización os procesos de liberalización e privatización das economías capitalistas crearon, produciron unha nova clase, a verdadeira clase hegemónica da nosa época. O seu patrimonio está constituído por participacións no capital das grandes empresas transnacionais. A globalización fixo posible que as transnacionais invistan en todos os continentes, que adquiran outras empresas máis pequenas e que segmenten os procesos productivos entre distintos, distintas regións da economía mundo. Os procesos de privatización actúan como un mecanismo de acumulación de capital por despoxamento, facilitando a apropiación de institucións financeiras O 45% do sector financiero español, as caixas de aforros, están privatizadas, facilitando a apropiación de empresas e servizos públicos. Os principais empresarios do Estado español, case coa única excepción de Amancio Ortega e Inditex, conseguiron o seu patrimonio como un agasallo de José María Aznar e do Partido Popular e do PSOE que lle excederon graciosamente monopolios públicos Telefónica, Repsol, Argentaria concesións de servizos públicos Florentino Pérez, ACS ou a construción de infraestructuras públicas como o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo o depósito de gas Castor ou as autoestradas radiais de Madrid e a construción destas infraestructuras e servizos públicos faise mediante contratos blindados garantidos polo Estado que é o que realmente asume o risco de maneira que se elimina o risco para os empresarios Estou a falar moi alto, non? Non, non, está está, sí. Que se elimina o risco para os empresarios que os manuais ao uso citan como unha das características dos emprendedores o agasallo de a banca a Juan Carlos Escotet despois dunha inxección por parte do FROP de máis de 5.000 millóns de euros é un exemplo desta acumulación por despoxamento algunhas autoras denominan a esta clase, a esta nova clase hegemónica, como clase corporativa internacional, clase capitalista internacional ou clase de davos, porque sabedes que os principais membros desta clase se xuntan anualmente na localidade, na fermosa localidade suiza de Davos. E agora vou expor, pareceme interesante que coñezamos a clase que nos goberna, vou expor como está estruturada esta clase e vou non acompañar dunha diapositiva <clears throat> porque me parece que así vai ser máis doado pois eh, guardar esta información eh, este é un, un gráfico que elaborei eh, no que intento representar unha parte da organización internacional da clase corporativa a clase corporativa está formada por un grupo moi reducido de persoas extraordinariamente ricas despois veremos ata que punto está formada por os altos directivos das empresas transnacionais e está formada por os principais responsáveis dos organismos de goberno da economía capitalista da tríade Europa Occidental, América do Norte e parte de Asia. Os membros desta clase alternan a xestión das grandes transnacionais cos postos de responsabilidade nos gobernos dos estados e no caso da Unión Europea dos organismos de dirección superestatal. Agora mesmo está na actualidade un caso que parece eh, producido para que nos fagamos materialistas e anticapitalistas un caso tamén escandaloso o de Xosé Manuel Durao Barroso Durao Barroso comezou a súa xeira política no movimento pola movimento reorganizativo do Partido Proletario e non estou facendo ningunha brincadeira eh, despois dese pasado esquerdista chegou a ser primeiro ministro neoliberal de Portugal presidente da Comisión Europea e arestora e presidente non executivo de Goldman Sachs Internacional. Difícil topar, inda que hai moitos un exemplo mellor de integrante da clase corporativa e da política de portas giratorias que leva os membros desta clase da, de, dos eh, organismos de dirección neste caso da Unión Europea a postos de dirección nunha transnacional do núcleo eh, eh, da clase corporativa principais organización organizacións que articulan o poder da clase corporativa tedelas aí son, en primeiro lugar, as empresas transnacionais empresas máis grandes máis grandes que boa parte dos estados que hai no noso planeta despois darei datos eh, o seu lado os organismos internacionais de goberno económico e aí, eu aí cito tres inda que podríamos buscar máis exemplos tres moi importantes o Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional e o Banco de Pagamentos Internacional unha institución moi importante na articulación da clase corporativa as agencias de, cualific de cualificación As axencias de cualificación teñen como función determinar o grao de risco das emisións de débeda tanto dos particulares como dos estados. Tres axencias de cualificación, Standard Poor's, Moody e Fitch, eh, monopolizan o 95% do mercado de cualificacións eh, sobre a terra Outro eh, instrumento importante na articulación do poder da clase transnacional son os clubes e encontros da clase corporativa. Eu cito tres, da que hai máis, eh, a Comisión Trilateral, o Club Bilderberg e, quizáis neste momento, o máis importante, a, o, a Quineira de Davos, eh, que se xunta unha vez que se reúne unha vez eh, na localidade de Suiza de Davos e estes encontros teñen un papel importantísimo porque neles os membros desta clase intercambian ideas deciden estrategias e cohesionanse como clase e despois outro instrumento moi importante na articulación desta clase os think tanks os tanques de pensamento, os laboratorios de ideas. Eu cito aí varios, Editais funda, eh, funda, Fundación Editais, o Instituto Cato, e, mm, por citar dous no Estado español, seguro que os coñecedes, FEDEA e FAES FAES non escriben aí, mas é moi importante. FEDEA, que é o laboratorio de ideas das grandes empresas, e FAES, que é o laboratorio de ideas eh, muy muy poco. Partido Popular y ahora o laboratorio de ideas de José María Aznar. ¿Qué papel cumplen estos laboratorios de ideas, estos think tanks? Cumplen la función de elaborar relatorios constantemente elaboran e publican relatorios que transmiten transmiten aos medios de comunicación, aos medios de persuasión e comunicación de masas para que estes eh, difundan as ideas que saen destes laboratorios de ideas que tipo de ideas? Eh, para os mocos nunca cobrarei unha pensión para o conxunto da poboación non nos podemos permitir o custo dos servizos públicos Eh, para consulta da aprobación a superioridade dos servizos públicos e da empresa, perdón, dos servizos privados e da empresa privada sobre a empresa e os servizos públicos. Eh, para toda a poboación, o sistema capitalista é insuperable, é a fin da historia e non cabe pensar en ningún sistema alternativo. Ben, estas son algunhas das ideas que constantemente, eu diría que cada mes, cada mes nos agasallan un relatorio no que nos contan algunha destas cousas e por último eh, nesta organización da clase corporativa estarían os medios de persuasión e comunicación de masas Noam Chomsky chamalles medios de persuasión de masas punto Dixen Navarro matiza un pouquiño e chamalles medios de comunicación e persuasión de masas. Cale a función dos medios de persuasión? Todos todos, todos en mans dos grandes capitais, digo, todos os relevantes, cae a función popularizar as ideas elaboradas polos laboratorios de ideas, ata, ata conseguir convertelos en sentido común, en sentido común da, da inmensa maior parte da poboación. Ben, Este sería un esquema que me parece interesante porque mm, considero que é necesario que saibamos con que nos enfrentamos da eh, clase corporativa. Eh, tres notas, tres apuntamentos sobre esta clase. Primeiro, esta clase concentra riqueza como ninguna outra clase social na historia da nosa especie. Segunda, Esta clase concentra capacidade de control da economía mundial como nunca aconteceu na historia. E terceiro, esta clase é unha clase con conciencia dos seus intereses, é unha clase en sí e para sí, e que actúa para promover os seus intereses remodelando a sociedade e a, e a economía para aumentar o seu poder. Vou desenvolver estes tres apuntamentos. Concentración da riqueza Fijémonos, imaginemos que Andalucía, Cataluña, Madrid, País Valenciano y formasen un Estado. Sería un Estado en lo que vivirían 30 millones de personas. Sería unos Estados de renda por persona más alta el mundo. pensad que vivimos en Europa. Europa é o continente xunto con América do Norte máis desenvolvido pois ben o produto interior bruto conxunto deste estado de 30 millóns de habitantes sería inferior ao patrimonio de só 25 persoas o que eu chamo a aldea dos supermillonarios sería unha aldea vengativa En Lugo e Ourense, cando as aldeas estaban habitadas, o normal é que unha aldea tivese 500 habitantes. Só 25 persoas acumulan un patrimonio superior ao Producto Interior Bruto dun Estado eh, virtual de 30 millóns de persoas. Estas dúas magnitudes patrimonio e PIB non son estrictamente comparáveis porque unha é unha magnitude fluxo, o que se produce nun ano, e outra é unha magnitude stock, a riqueza, o valor da riqueza. Mais, ainda así, ainda así, eu penso que é un indicador do nivel de concentración da riqueza que existe na actualidade. Que son estes 25? Carlos Slim, mexicano, Warren Buffett, estadounidense, Amancio Ortega, eh, galego, Bill Gates, estadounidense, etc. Só 25. Aí tedes o resumo, o resumo. O patrimonio consunto dos 25, dos 25 habitantes da aldea dos supermillonarios sería de 689.000 millóns de euros o Produto Interior Bruto de Andalucía, Cataluña, Madrid, País Valenciano e Galiza sería lixeiramente inferior. Ben, imos agora dar outro dato sobre a concentración da riqueza. Agora comparo o valor en bolsa das 50 transnacionais máis importantes cos produtos interior bruto, eh, con produtos interiores bruto estas grandes economías mundiais. Seleccionei tres. A Unión Europea, eh, Estados Unidos de América e máis a República Popular China. O valor en bolsa das 50 transnacionais máis importantes na diapositiva non me saio dato pois o valor en bolsa é de 9,2 billóns de euros eh, o PIB da Unión Europea é ligeramente superior, 13,2 millóns, o de Estados Unidos 12,3 millóns e o da República Popular China é inferior, é de 7 billóns. Este é outro indicador do nivel de concentración da riqueza. Dixen eu, mas non é só nivel de concentración da riqueza. Esta clase utiliza esa enorme riqueza para exercer poder primeiro comprando os medios de comunicación pero tamén poder económico existen disponemos de estudos dos que non dispoñamos non dispoñamos hai 30 anos simplemente porque non existía a tecnoloxía que fai posible ese, eses estudos que é a tecnoloxía computacional Eh, agora, os economistas, os economistas, fan un análise que se chama análise de redes e de nodos que consiste eh, en analizar, utilizando programas informáticos, grandes cantidades de datos. Ben, eh, a mí parece interesantísimo o estudo destes tres economistas Vitali, Garcerde e Batistón é un eh, estudo xa do ano 2011 seguro que teñen actualizado e eles <clears throat> eh, se contestar esta pregunta eh, até que punto está concentrada a capacidade de control da economía mundial Eh, para isto que fixeron pois colleron unha mostra moi representativa eles realmente colleron unha mostra de 2 millóns de agentes económicos dos que seleccionaron 43.060 transnacionais cales? as máis grandes todas as que podan estar na cabeza Coca-Cola, Psicola, Sol Repsol, eh, eh, Shell, todas, todas que podan estar na cabeza E entón que fixeron? Pois o que analizaron foi a propiedade do capital eh, eh, en todas as, eh, eh, está denominado en accións que son os propietarios das, do capital desas 43.060 transnacionais e que detectaron? detectaron un componente que les chaman componente fortemente conectado de 1.347 grandes empresas transnacionais que eles consideran que o núcleo de control da economía mundial. Mas, a través da análise da propiedade, chegan á conclusión de que 737 grandes propietarios acumulan o control do 80% do capital desas 43.000 transnacionais. Eh, Eles chamanlle a este, a este pequeno núcleo unha superentidade. É moi importante. Dentro dese núcleo de 737 aínda seleccionan 147 transnacionais que acumulan o control de 4 décimas partes do capital das 43.000 transnacionais, dos que 3 cuartas partes son intermediarios financeiros. E aquí temos xa unha pista de algo que eu penso que xa é un lugar común entre os economistas e as economistas que estudan o capitalismo internacional. Vivimos nun capitalismo financiarizado no que o posto de mando, o control da economía mundial está en mans de empresas financieras. Ben, Fixádevos, dei datos sobre concentración da riqueza e concentración da capacidade de control. Estes datos son os da capacidade de control de 2011. Os de concentración, perdón, os de concentración da riqueza son de 2014, de finais de 2014. Supoño que sodes conscientes de que coa crise se acelera o proceso de concentración da riqueza. Se o actualizase os datos con datos de 2015 ou do que levamos feito xa vivido de 2016 a riqueza deses 25 supermillonarios seguro, estou totalmente seguro que superaría amplamente amplamente o Producto Interior Bruto daquel país imaginario de 30 millóns de habitantes porque o proceso acelerase ben, dicía eu eh, que me estou estendendo máis do que tiña previsto e teño que abreviar porque non querería falar máis de 45 minutos eh, eh, decía eu que esta clase ademais de concentrar riqueza e poder é unha clase en sí en pra sí que ten conciencia de existir de mm, compartir uns intereses e uns valores común e que actúa para defendelos eh, eh, Esta clase desenvolve dende hai máis de, 30, de 30 anos unha ofensiva unha ofensiva organizada, planificada, consciente e inteligente para mudar a sociedade. Eu sinalaría como punto de inflexión da ofensiva desta clase tres gobernos. Os gobernos de Augusto Pinochet, o goberno de Ronald Reagan e o goberno de Margaret Thatcher. E, para explicar isto, quero eh, ir mm, unhas décadas cara atrás. Quero ir ao remate da Segunda Guerra Mundial. Por razóns que agora sería longo explicar, eh, cando remata a Segunda Guerra Mundial en 1945 eh, as clases traballadoras a maioría social a cidadanía despois de grandes esforzos, conseguiron establecer nos países desenvolvidos unha correlación de forzas relativamente equilibrada co capital. E subliño o de relativamente equilibrada. Esta correlación de forzas relativamente equi equilibrada que permitiu? Permitiu establecer nos países desenvolvidos un espazo onde parcialmente se podía enfrontar o poder do capital. Desta maneira, estou a falar dos países capitalistas, dos países nórdicos, da Gran Bretaña, de Estados Unidos. Distintas correlacións de forzas permitían configurar modelos económicos e modelos de sociedade distintos, porque dentro de cada Estado podíase decidir sobre o peso do sector público empresarial porque os estados tiñan un sector público empresarial importante podía decidir, de, podíase decidir sobre o grau de distribución da renda se a distribución da renda ia ser máis ou menos igualitaria podíase decidir dentro de cada Estado sobre a extensión dos servizos e prestacións públicas podíase decidir sobre política monetaria e distintos países aplicaban distintas políticas monetarias podíase decidir sobre a existencia e a importancia da banca pública, de maneira que países capitalistas como Francia chegaron ter case todo o sistema financiero nacionalizado. Podíase decidir sobre a legislación que favorecía ou dificultaba a organización sindical, podíase decidir sobre o objetivo de inflación, sobre o grado de apertura eh, ao comercio exterior ou sobre se, ian, se seguían ian proteger determinados sectores productivos. Ben, cal foi o resultado destas décadas en que houve un certo equilibrio entre traballo e capital? O resultado foi que os intereses das clases dirigentes se viron eh, enormemente eh, afectados. E vou vos por un exemplo, vou vos por un exemplo. Vou vos por a evolución da distribución da renda nos Estados Unidos. Eh, tomo o exemplo dos Estados Unidos por ser o centro do imperio. Fixádevos. Aquí poño datos sobre a participación do 1% dos máis ricos nos Estados Unidos na renda total. E mm, poño catro datas que son catro fitos. Antes da Primeira Guerra Mundial, finais dos anos 20 a década as décadas dos 60 e dos 70 e no ano 2006 fixádevos antes da Primeira Guerra Mundial o 1% dos máis ricos nos Estados Unidos apropiábanse do 28% da renda total non estaba mal non estaba mal vivían ben e eh, nos anos que seguiron ata o 29 ata o crack da, da bolsa de Wall Street, a participación do 1% dos máis ricos na renda total aumentou até o 24%. Ben, mm, despois a participación dese 1% caeu notablemente eh, despois da Segunda Guerra Mundial polos factores que expliquei, fixádevos, deberon levar un gran discurso un enorme disgusto porque a participación da renda de un porcento dos máis ricos a finais dos 70 baixou ata o 9% da renda total non estaba mal, é eh, porque mm, cada un dispuña de nove veces máis renda que se a renda se distribuíse igualitariamente pero mm, en termos históricos realmente eles mm, vían que estaban en mala posición ben, pois mm, agora vou dar para atrás porque non quero rematar esta historia no, esta diapositiva non vou falar desta desta non vou falar pero que mm, quero deixar o último punto entón eh, Segunda Guerra Mundial ábrese un período de relativa igualdade que dura tres décadas máis ou menos cal é o obxectivo central da clase corporativa, da clase capitalista internacional, da clase de Davos. O seu objetivo fundamental é despoxar os estados de soberanía. Non para ceder esta soberanía ás nacións en Estado, por exemplo, Galiza. Non tampouco para transferir esta soberanía a institucións supraestatais democráticas. Podería cedérselle a soberanía que se lle arrebata aos Estados a un Parlamento Europeo realmente democrático con capacidade legislativa. Non existe. Senón para ceder esa soberanía a novas a novas institucións fora de todo control democrático. E vou por dous exemplos. A propia Unión Europea. A propia Unión Europea é, neste momento, un, unha nova estrutura económica e política a que os estados cederon instrumentos importantísimos que tradicionalmente foron propios da soberanía dos estados sen crear unha estrutura democrática. Outro, o Banco Central Europeo, eh, antes dos procesos de globalización ou de construcción da Unión Europea cada Estado dispuña dun banco central que podía pois aplicar unha política soberana outro exemplo desta política que é o eixo central da política da clase corporativa para desprazar soberanía dos Estados a institucións sen control democrático, os tratados de libre comercio que están tan de actualidade, o TTIP, o CETA, o TTP, o TISA, son un elemento esencial na estrategia da clase corporativa de valeirar de soberanía os estados para llela transferir a institucións liberadas de calquera control democrático. Por exemplo, o TTIP deixaría fora do control dos poderes democráticos ou parcialmente democráticos en mans das transnacionais a seguridade alimentar, a regulación ambiental, as condicións laborais, ese escuro obxeto do desexo do capital, porque que é iso de que os traballadores queiran ter dereitos? Os servizos e contratos públicos, a protección da privacidade e o goberno da banca, os seguros e as finanzas. E por outra parte, como quizáis saibades porque se falou moito nestes días, sometería aos estados as decisións dun tribunal favorável aos intereses das grandes empresas privadas, o ISDS. Por iso, por iso, podemos cualificar as negociacións en curso como un golpe de Estado económico mundial. O TTIP e os outros tratados son un paso decisivo na erosión dos poderes democráticos ou parcialmente democráticos ao traspasar elementos decisivos da soberanía estatal ás transnacionais europeas estadounidenses. Describín antes, lembrades, aquel esquema da clase corporativa internacional. Esa clase proxecta o seu poder sobre niveis como da Unión Europea ou mesmo nos Estados De feito, de feito, mm, se tivese máis tempo, podría falarvos eh, dun economista que Iago Santos Castroviejo, un economista eh, mm, do Morrazo, que traballa na Universidade de Vigo, e que esa mesma análise de, red, de nodos e de redes que utilizan Vitali, Calcer e Batistón para o conxunto das nacionais, utiliza esa mesma técnica para, estu para estudar a concentración do poder económico no Estado español e pro só darvos un dato da súa análise deduce que un grupo de 2.000 persoas de 2.000 persoas, eh, que son moi pouquiñas que o 0,005% da poboación española controlarían unha capitalización en bolsa igual ao 50% do produto interior bruto e eses son de verdade os que mandan e el, por certo, el describe con nomes e apelidos se vos interesa Santos Castroviejo E eses, por certo, insinuouno na presentación verte, eses son os que decidiron o que había que facer despois do 20 de decembro. Porque, digámoslo claro, o 20 de decembro os povos do Estado español decidiron que había unha maioría de esquerda contra a austeridade e unha maioría que recoñecía a pluralidade do Estado. E eses 2000 señores o IBEX, son case todos señores, o IBEX 35, decidiron que non podía formarse ese goberno baixo ningún concepto. Puseron en marcha os medios de comunicación e persuasión de masas e conseguiron. Veremos o que pasa no futuro. Ben, eh, eh como, como José Alberto quería que falase do feudalismo, pois, e isto preparei, no, porque isto non está no meu libro, levei un pouquiño máis longe a metáfora levei un pouquiño máis longe a metáfora que paralelismo se pode establecer entre este réxime que veño de, de, de escribir e a sociedade feudal a ver se me dá tempo primeiro, foron os reis os que concederon aos señores os privilexios sobre os que fundaron o seu poder territorial aos señores feudais. Agora son os estados os que ceden soberanía voluntariamente ás asencias de cualificación e aos organismos de dirección da economía mundial, da CIADE e as transnacionais. Segundo paralelismo, esta cesión dos reis acabou coa sustitución do poder eh, eh, real eh, centralizado polos poderes señoriais descentralizados como agora o poder do Estado está a ser sustituído por tratados de libre comercio zonas francas, paraísos fiscais e polo poder das transnacionais terceiro paralelismo os señores feudais utilizaron o poder cedido polos reis para constituir feudos nos que exercían a súa jurisdicción e exercían a coacción sobre as mulleres e os homes que habitaban eses feudos a mesma relación que se está a establecer na actualidade entre as grandes empresas capitalistas e os milleiros, centos de millóns eh, de, de, perdón, centos de milleiros ou millóns de persoas que traballan nas súas empresas e despois eh, por aí o exemplo de Walmart, mesmo cancelando de feito o dereito laboral os señores fendais utilizaron ese poder jurisdicional que lles cederan os reis para transformalo en poder económico e apropiárense das riquezas producidas polo campesinado a clase subalterna daquela época como agora os estados que ceden eh, as multinacionais e as transnacionais poder que estas utilizan para apropiarse das empresas eh, os servizos e os servizos públicos outro paralelismo se na sociedade feudal a terra era o factor productivo por excelencia no capitalismo no que vivimos ese eh, factor productivo por excelencia son as finanzas o núcleo do poder da nova clase económica os señores feudais sexto paralelismo exercían o seu poder dende os castelos agora ese espazo dende o que se exerce o poder son os grandes centros financeiros Wall Street, a City londiniense e os organismos de xestión da economía mundial e por último e sen ánimo de esgotar estes paralelismos os dous sistemas se dotaron de poderosos instrumentos ideolóxicos de legitimación ao redor de mil, eh, do ano 1015 o bispo Adalberón de Laón e Gerard de Cambrai tentaron armonizar as diferenzas entre os poderes eclesiástico, o papado dos bispos, e laico, o reis os señores, ao tempo que xustificaban a alianza dos dous poderes sobre o campe, eh, campesiñado. Adalberón propuso que todos os batizados forman un pobo organizado en tres categorías, os que rezan, oratores, os que fan a guerra, velatores, e os que traballan, laboratores esta formulación tentaba sacralizar as estructuras sociais existentes tamén o capitalismo financiarizado e desregulamentado se dota dunha ideoloxía de legitimación. Alguns dos conceptos centrais desa ideoloxía son os de superioridade do privado sobre o público, a imposibilidade de transceder a sociedade capitalista e os mandamentos divinos de competitividade, productividade e liberalización. E todo isto acompañado dun exercicio constante de propaganda que realizan os medios de persuasión de masa que desempeñan na nosa sociedade a mesma función que na sociedade feudal desempeñou a Igrexa Católica. E por último, ele, eh, esto, instrumentos ideolóxicos que apontoan o poder da clase corporativa como o consumismo e o individualismo. E xa para rematar, penso que me vai dar tempo a desenvolver a desenvolver o terceiro dos argumentos dos que falei ao principio un exemplo de feudo eh, no capitalismo internacional eh, o exemplo eh, dos almacéns Walmart eh, propiedade dos catro irmáns Walton. Por certo, se hai aquí algún afeccionado ou afeccionado ás bandas deseñadas, pois cando dixen os catro irmáns Walton probablemente se lembrase dos catro irmáns Dalton que combatía un justiciero chamado Lucky Luke e que tamén roubaban como fan os irmáns Walton. Ben, quen son estes, estes catro irmáns Walton? Ben, pois eh, Mm, son os propietarios os, <coughs> os propietarios da que en 2014 era a décima empresa do mundo por capitalización na bolsa valía daquela teño aquí os datos de 2015 pero teria que pararme a buscarlo eh, eh, por capitalización na, na bolsa valía naquele entón dos, case 229.000 millóns de euros catro veces o PIB galego catro veces o PIB galego eh, son probablemente a familia máis rica do mundo eu iso escribo no meu libro pero a verdade é que cando despois o repasei e pensei se cada familia máis rica o que pasa é que son máis a repartir son os Saud de Arabia Saudí pero en fin, en calquera caso de certo que son unha das familias máis ricas do mundo a suma do seu patrimonio <laughs> supera superaba en 2014 os 100.000 millóns de euros, unha cantidade superior ao PIB da Comunidade Valenciana na que viven 5 millóns de persoas. Walmart, Walmart posúe máis de 11.000 centros, máis de 11.000 almacéns en todo o mundo nos que traballan, nos que traballan máis de 2 millóns de persoas máis de 2 millóns de persoas. A política laboral de Walmart basease nos baixos salarios e a reducida ou inexistente protección social dos traballadores, moitos deles sen seguro médico e <coughs> sen achegas a fondos de pensións. E basease na prohibición dos sindicatos, porque como nos feudos medievais, é o señor feudal o que establece as leis os bens, os bens que se venden nos almacéns Walmart fabrícanse, bens que se venden a baixo prezo fabrícanse nas zonas industriais chinesas con durísimas condicións laborais abaixo traballadoras pobres sen dereitos políticos nin sociais arriba unha obscena acumulación de capital, riqueza e poder. A riqueza dos Walton e doutros supermillonarios procede do aumento da tasa de explotación das súas traballadoras. Eh, si que teña aquí poñer o dato. Fixadevos, o máximo de salario real por hora nos Estados Unidos acabouse no ano 1972. Pasaron tanto, 30, eh, perdón, 40, eh, 44 anos, non? Pois, bueno, hasta aquí 34, non? Pero como estamos na fase 6 xa, claro, como estamos na fase 6, fixávenos, en mil, eh, no 2006, antes do comezou a crise, o salario medio por hora era inferior ao ano 1972. Dicía eu que a riqueza dos Walton procede do aumento da taxa de explotación dos traballadores. Ben, eh, cada un dos 100.000 millóns de euros que acumulan os irmáns Walton provén da explotación combinada das traballadoras industriais chinesas de baixos salarios e das traballadoras estadounidenses do sector, do sector servizos estadounidenses, brasileiras, etc porque tamén ten, teñen por outros países do mundo moitas destas persoas que que explotan inmigrantes, as que pagan baixos salarios, cos que aforran o gasto en cobertura sanitaria e de pensións, as que piden sindicarse clean, clean, clean, centavo, centavo, centavo, explotación, explotación, explotación, plusvalía, plusvalía, plusvalía, a fluir por unha tubaxe que conecta Guangdong, Hunan, Guangxi, Yunnan, con calquera dos máis de 11.000 centros que posúe Walmart por todo o mundo até desembocar na pequena localidade de Betonville, Arkansas onde residen algún dos irmáns Walton eu non quería rematar sen volver a estas dúas diapositivas porque comentei os tres primeiros puntos da gráfica, non? Pero me quedou o último fixádevos despois das décadas de revolución conservadora como a participación do 1% dos máis ricos se recupera até case niveis <coughs> dos anos 20 pero fixádevos que o dato de 2006 se actualizo o dato probablemente supere xa o nivel de concentración da riqueza de 2029 pero, por dar outro dato para valorarmos se a ofensiva dos máis ricos é unha ofensiva triunfadora aí tedes a evolución da participación dos máis ricos na renda total entre 1976 antes do comezo da Revolución Conservadora e 2007 antes do comezo da crise. fixados o 1% dos máis ricos neses 30 anos pasou de apropiarse en números redondos do 9% da renda a apropiarse do 23,50 e o 0,1% dos máis ricos de apropiarse do 2,6% a renda a apropiarse do 12,30 multiplicando case por 5 a súa participación a ofensiva é xa que lo <coughs> triunfante e remate <coughs> dicindo que que mellor imaxe para describir a relación que se establece entre os irmáns Walton e as traballadoras dos almacén Walmart e os traballadores de Guandón que a dos señores que desde o seu castelo dirixen as economías e as vidas dos servos que habitan o seu cedo. E, eh, pola miña parte, máis nada e moitas grazas. Agora sí que me gustaría, que a mí o que máis me gusta, que houvese un diálogo. Sí. Eh? Vamos a ver, se si me permitides vos intervir primeiro, quero intervir. <coughs> Claro, para manter isto, este desenvolvimento, se necesita o terror. Non simplemente o terror ideolóxico, como dicía Maquiavelo, se debe accedería por ferro ou por fame. Esto me ettomäärän fortfarande påförs till sist. Siu acéptelo sabe que en Europa hai un exército nacional, o español, o portugués, o griego, que se une coas demandas de seu pobo de emancipación a outra de dereito a intervir en ese territorio suprimir o exército e a súa policía, é dicir, o servicio de inteligencia. Eso está patada. Sin este terror no se puede existir. Después quería decir, porque a veces nos olvidamos todos, que apunté tanta cosa, vamos a ver, o robo e o saqueo no Estado español foi tal que a maioría das empresas do I-25 eran nosas, eran públicas. Todas. Aquí mellor acordarán da cancha. Se acordarán de telefónico. Podemos falar de él, etc. entonces era o Estado que decidía sobre a economía. E os, as privadas, é dicir, roubadas, son as que deciden diretamente na política. Pero claro, non vou entregar mil euros por cen a un amigo por casualidade, e que meu testaferro. E resulta que un abogado laboralista que nunca ejerceu é un oligarca financiero Un funcionario de facenda que nunca que é un funcionario, 3.000 euros ao mes, é un oligarca financiero E así todos os ministros. Todos os seus ministros. En no caso galego, as caixas, 3.000 euros se le puso. Ah, pero fijo, a entregou por 90 mil. Foi, entregou así. E xa no primeiro ano de beneficio, a, a banca produzo o precio que tuvo que pagar. E encima o contrato pago foi diferente, exactamente como o teléfono. Bueno, e eh, con isto eh, quería pasar a outra cousa que é dramático que la mon, a moeda base é o dólar, de acordo? Quem decide sobre o dólar é un grupo de tres personas, non me acordo do Rothschild, Rockefeller, e eh, outro máis que, que británico, un banquero, non me acordo. E son o que fabrican o dólar, que fabrican o dólar, e o venden aos Estados Unidos, Estados Unidos non me soberano. Como nós no somos soberanos. A banca central europea, a controla Goldman Sachs, ¿no? No, sí, Goldman Sachs. Y todos los ministros de Economía, de López y ministros son de Goldman Sachs. Goldman Sachs es una institución de Wall Street y de la City. Capital Federal. Vale. Estoy dando otra charla, que no podía decir, de, de, era este rollo que quería necesito pensiones vamos a ver e despois xe que, que isto vou coller a, a que da miña muller un disgusto tremendo porque as lenguaxes tenen que ser moi claras e non confusas para poder un proceso de emancipación a taxa de explotación última que ilustrou chapaicos traballadores chinos e goberna un partido comunista formalmente que é un partido no fondo nacionalista como nación que foi dixo dele o que importa é cazar ratos non importa ni como ni cuando que é a contrarrevolución contra a concepción maoísta é dicir que a definición de emancipación non está en los lenguajes plásticos demócrata nacionalista, sino lo contenido de, real de toda propiedad, que, de todo poder, que es propiedad, o de privada o de colectiva. O somos payas o cambiamos su grado. Entonces, o se defiende de colectiva o se defiende propiedad privada. Eh, con esto, claro, porque esto es, que parece un predicador. No, no, pero es que a veces hay que ilustrar, porque otras palabras es que dices, con la reportación de, lo, de, los internacionales, de aquí de, de, Amancio, no, está sobre trabajadores chinos, que gobierna formalmente un partido comunista chino y hay que saber también que o desaparecer la Unión Soviética ven todo este tingrado todo este tingrado porque la Unión, el, mercado común se creó por directrices de la CIA eso está documentado ¿para qué? para frenar los procesos de revolución que había en Europa Occidental entonces se creó lo que se llamaba capitalismo renano que serán rentas no monetarias pero así suprime todo. Vale. Disculparme, disculparme que... Muy interesante eh, eh, a charla y a, voz de, a voz de Galicia, que vino domingo un artículo sobre la lista, a vista de las 25 mayores empresas. Soror recalcar que desas 25, seis son americanas, 4 europeas e 4 asiáticas. O sea que tamén se ve que a, a, a potencia económica tamén onde está, onde... Pero eu me quería preguntar, o sea, o efecto que, que falaxe, pero que non, non desarrollaxe moito de o que ten todo, todo isto que ver con es, Ronald Reagan de Margaret Thatcher. ¿no? O sea, como cambiaron, como dixeron, o gobierno non ten que facer nada, o mercado se autorregula e, eh, e eh, facer o que querar. ¿no? O sea, que isto tamén moito en este liberalismo. E eh, despois, que remedios hai para todo isto? É que están os sindicatos. Vamos. Bueno, eh, unha pesa máis. Eh, vamos, vamos a ver. Mm, eh, vou comentar as dúas intervencións. Bueno, a de Sosalverte só vou comentar algún aspecto, porque se non teño que dar cinco conferencias máis. Entón, claro, porque tocou tantos temas, pero, por exemplo, falou falou de mm, da perda de presenza do público, non? No caso do Estado español. Bueno, pois pues, vou dar un dato que tomo deste economista do que vos falei antes, de Santos Castro Viejo, non? Fixádelos. Eh, mm, o sector público, o sector público tiña mm, a propiedade do case do 17% eh, do capital que se negociaba en bolsa case do 17% <coughs> sabedes canto ten agora? 0,3%. Iso é porque se regalaron ou se venderon as grandes empresas públicas monopolios. Pero, pero, pero, o que aínda máis insultante é que os gobernos estranxeiros, os gobernos estranxeiros teñen o 12% de propiedade da bolsa de valores. Eso quer dicir que estes señores que se chaman patriotas, José María Aznar, eh, Mariano Rajoy, Felipe, eh, Felipe non lles importa nada que o Estado español ou España, a súa nación que se prive da propiedade pública e cedela a gobernos estranxeiros cegados cegados pola ideoloxía neoliberal. Isto un, un, eh, por terro, un dato. e outro sobre... No, canto que era o, a estrangeira? O 12%. 12%. 11%. Estos son datos, deben ser do ano 2014 ou así. Claro, estes datos sabedes que varían. Ben, eh, eh, sobre, sobre a banca, eu, cando, a banca é unha caixa de aforros, eu, eh, cando falo das caixas de aforro no libro, escribo o seguinte, a desaparición das caixas de aforro é o máis importante trofeo de caza que o capitalismo occidental o tivo a raíz da crise financiera de 2007 Fixadevos, de todo o que fixeron Se a mí me preguntase de todo Porque gañaron a crise eh? Hai que dicirlo así, gañaron a crise Pero se a mí me preguntasen Pero de todo o que fixeron De todo o que fixeron Que foi o máis importante? A privatización das caixas da aforro Mirade, eu eh, vivo en Vigo Pero nacín en Pontevedra E alguna, algún familiar traballou e traballa na Caixa de Aforros, que agora son de Caixa de Aforros. E eu ás veces paso por diante do que era a sede central de Caixa Pontevedra. Pois a sede central de Caixa Pontevedra ou Caixa Pontevedra, sabedes que, quen foi un dos creadores? Alexandre Bóveda. Fusilado na Caeira, non? Pois eh, non, non lembro agora exactamente en que ano se creou eh, en eh, que ano se creou a Caixa de Aforros pero foi un patrimonio público foi un patrimonio público durante moitas décadas e agora é propiedade propiedade dun señor venezolano pero que o 45% do sistema financeiro do Estado español o 45% eran caixas de aforro que podían ser o núcleo dunha banca pública eliminados e corrixidos os vicios que existían nas caixas da Aforro e iso foi entregado prácticamente na súa totalidade ao capital privado e, como se chama o compañeiro? bueno, bueno, bueno o intervinte agora díxeme o intervinte que non sei como se chama e, deixo para o final dos remedios que deso quero falar sobre os sindicatos bueno, eu mm, son sindicalista eh, non vou dicir, dicir en que, bueno, sí que vou dicir, son, son eh, afiliado a FIGA, fun moitos anos delegado sindical e mesmo fun presidente da xunta de persoal docente de Pontevedra que a min gustaba desachender un pouco dicindo que era o comité de empresa máis importante da provincia de Pontevedra porque representaba case 11.000 profesoras e profesores é o segundo de toda Galiza o primeiro é a xunta de persoal docente da Coruña porque aínda hai máis profes Por lo tanto, Que penso do papel dos sindicatos? Claro, depende de que sindicatos. Eu penso que os maioritarios realmente, do meu punto de vista, adotaron unha posición de gran pasividade. Pero en calquera caso, en calquera caso eu quero dicir unha cousa. Eu penso que os sindicatos son máis ou menos representativos da clase traballadoras. Se os sindicatos non son máis combativos, probablemente cesa porque as clases traballadoras non son máis combativas fixadevos unha cousa non hai un sistema de democracia directa eu penso na sociedade na que vivimos de democracia máis directa que as eleccións sindicais as eleccións sindicais fanse centro de traballo a centro de traballo literalmente polo tanto cando nunha empresa os traballadores e as traballadoras votan un delegado sindical votan unha persoa coa que están vivindo todos os días que saben se está de parte do patrón ou se está de parte dos traballadores se é unha persoa combativa ou non o eh. é elíxense en Galiza uns 20.000 delegadas e delegados porque hai moitos centros de traballo no conjunto de Estado uns 300.000 pois esas delegadas e delegados pois serán representativos da clase da que saen É unha democracia moi directa. Entón, quizáis criticar a política aos sindicatos é doado, pero ao final, quen dá as maiorías políticas e sindicais son os povos e os traballadores e as traballadoras. Sobre os remedios, sobre os remedios. E a min interésame moito, eu voluntariamente non falei disso, non falei dese asunto, pero me interesa moito, porque eu non, quero, non veño aquí contar catástrofes e apocalipses porque eu practico esa máxima que seguía Gramsci de pesimismo da inteligencia máis optimismo da vontade entón comezando, comezando polo principio eles están gañando de feito, sabedes onde saiu este libro? eu estaba a escribir un libro sobre a crise e un capítulo titulabas así quen son eles os que nos gañan e dixen, bueno, a ver, que sei sobre isto? puse en maler E o resultado é este libro. Entón, eles están gañando. Fixádevos, fixádevos. Esta crise financeira comezou no ano 2007. Causada la, mmm, con epicentro en Wall Street e podemos mesmo detectar con claridade a súa orixe inda que no Estado español teña características peculiares o boom inmobiliario. A orixe está na creación de produtos financeiros tóxicos. Nos primeiros meses desta crise, que eu seguín con paixón, e digo así, andaba por internet buscando información, nos primeiros momentos, eles estiveron asustados. E quero lembrarvos agora Sarkozy, Nicolás Sarkozy, afirmando públicamente afirmando públicamente que había que refundar o capitalismo. E todas entendíamos o mesmo, que había que romper esta época da grande desigualdade eu quero lembrar Alan Grispan, Alan Grispan que era o presidente da Reserva Federal daquela que era o gurú mundial dos neocons dicindo en público que non entendía nada e George Bush dicindo que había que suspender o funcionamento do capitalismo por uns meses dixo eso que é como se o Papa de Roma di en público que durante seis meses deixaremos de creer en Deus porque hai que arranxar problemas importantes e en, entón eu estaba esperando a ver que fan os da baixo e sabedes que fixeron os da baixo? nada que fixemos os da baixo? nada e eu teño a convicción de que se naquel momento hai un movimento que era o momento de arrancar de cousas pero eu estou convencido de que eles interpretaron a situación así se despois de montar esta non se moven non, entón non cedemos nada imos a por todas e o que están a facer é ir a por todas isto ten que ver tamén con os sindicatos e a poboación, é dicir son anos de despolitización eh, un triunfo ideolóxico importante do capital e entón e o resultado este que nos están ganando a crise agora ben, E agora ven a parte do optimismo da vontade. Eu penso que Eu penso que hai síntomas, síntomas de que de que se está a romper a hexemonía cultural desta clase. E vou vos por tres exemplos, varios exemplos. Grecia, Grecia. En Grecia existía un sistema de partidos políticos baseado nun partido entre aspas, socialdemócrata, que me dice a mí que hubiese partidos socialdemócratas, entre un partido socialdemócrata e un partido conservador. Pois ben, aparece unha nova forza política que gaña as eleccións propondo con claridade romper coas políticas de austeridade. Estades pensando, e tedes razón, que esa forza foi derrotada. Púsose de xeollos, é certo, Pero esa é unha ruptura importante. Continúo. Estado español e Galiza. Aquí, na transición, estableceuse un sistema de dous partidos que parecía absolutamente inamovible. Un gran partido socialista e un gran partido popular. Ese, eh, para os que como a min participamos en moitas historias, eso parecíanos que morreríamos sen ver que se movese ese marco pois ben pois ben eh, aparecen forzas políticas novas aquí na Coruña pois tedes unha unha, unha mostra a Marea Atlántica en Marea en toda Galiza e Podemos no conxunto do Estado continúo continúo na Gran Bretaña na Gran Bretaña o Partido Laborista estivo dirixido durante moitos anos por un individuo deleznable membro, membro de pleno dereito da clase corporativa Tony Blair Tony Blair Pois ben, preséntase un, un, mm, un candidato á dirección do Partido Laborista a marxe do establishment Jeremy Corbyn inmediatamente todos os medios de comunicación todos comezan a campaña pois as bases laboristas danlle o 61% dos votos Continúa a campaña. Os propios parlamentares fanlle a vida imposible. E entón vexen a obriga de presentarse a unhas segundas eleccións. Pois mellora a porcentaxe de votos, moi pouquiño, pero mellora a porcentaxe. Deberon tragar aceite de ricino. E vou cun cuarto exemplo. Estados Unidos. Mirade, eu cando estudaba en Santiago, lia unha revista que se titulaba Revista Mensual Monthly Review Revista mensual era a traducción do original inglés que se publicaba nos Estados Unidos, Monthly Review. En unha entrevista cos, cos promotores, Suisi e Mados, explicaban, preguntaba yo sobre este por que por que lles, lle puseste ese nome, que non hai un nome máis feo, máis neutro? E dicía, é que nos Estados Unidos é a única maneira de que un socialista poida recibir unha revista. Ten que ter un nome por correo ten que ter un nome absolutamente non, neutro porque nos Estados Unidos definirse como socialista é casi como aquí definirse como terrorista hai un xornalista en Washington que asina as veces dicindo un dos dous únicos socialistas que se poden topar polas rúas de Washington cal é o outro? Bernie Sanders Bernie Sanders preséntase ás primarias do Partido Demócrata e obtén 12 millóns de votos un individuo que se define a si mesmo como socialista e a súa base en boa parte son mozos e mozas que se definen como socialistas eso é unha ruptura cultural é unha ruptura cultural por que se produce esa ruptura cultural? mirade, eu hai 4 ou 5 anos lim por primeira vez sobre a débeda dos estudantes universitarios dos ex estudantes universitarios nos Estados Unidos Debe, debían daquela eu lin 750.000 millóns de dólares e a mí que me gustan bastante os números pensei, isto está mal a este xornalista foi un cero imposible imposible entón busquei en internet varias fontes eran 750.000 millóns de dólares o que deben os ex estudantes universitarios dixeronlles que se facían nesas carreiras, nesas universidades que ian conseguir vos postos de traballo ben retribuídos e agora teñen unha débeda que é un verdadeiro problema pero que agora xa non é así agora é de máis de un billón de máis de un billón de dólares que a min custame crelo eso é o que está rompendo rompendo o consenso e a hexemonía cultural da clase corporativa como está a romper na xente nova aquí como está a romper polo tanto, eu penso que estamos asistindo ao comezo da ruptura da hexemonía cultural desa clase cando digo cultural refírome de modelo de sociedade agora ben, porque a mí non me gusta contar contos chineses de iso a que consigamos unha correlación de forzas que nos permita de verdade facer políticas que favorezan as clases traballadoras a maioría social estamos moi lonxe porque eu penso que hoxe sabemos que cousas habería que facer e eu vou por un par de exemplos eu penso que a enerxía debería ser toda pública mirade Fenosa que agora xa non é Fenosa xa non é galega que é unha concesión do franquismo con que funciona a fenosa a auga de quen é a auga de quen son as nubes a auga evapórase forma nubes eh, precipita e a chuvia escorrega polas, polas ladeiras, non? Enchos en coros e produce enerxía eléctrica. Por que eso debe ser privado? É o vento. De quen é o vento? de quen é o vento por que a enerxía eólica por certo, o bipartito intentou algo así non sei se lembrades eh? e Anxo Quintana Anxo Quintana publicou un artigo hai pouco no que bueno, non sei se coñeces ese artigo xa métome bueno, bueno, de quen é o vento entón, toda a enerxía debería ser pública agora, estamos sose en condicións de facer que toda a enerxía se pública ainda non Ainda non. Vou por outro exemplo, novos bens, a información que xera internet, que xeramos nós coas nosas comunicacións, de quen é? É privada, é de Google, é de Amazon. Por que? Debería ser pública, pero estamos os en condicións, aínda non. Entón, estáse rompendo o consenso, pero aínda non temos o poder para poder aplicar as políticas que beneficiarían as maiorías mereces puntualizar sí. un rome falaxe dos sindicatos mira, aquí hai sí, vale. eu son dos primeiros no franquismo que axudaron dinamizar o movimento obreiro na Galiza dos primeiros tiña 18 anos encima de un obreista que después fuera la comisión, pero se planteaba que fuera una, un movimiento transformador, decíamos como mínimo. Pero resulta que comisión pertenecía, eso no digo que te, no quiero meterme en más eh, a la Federación Sindical Internacional, donde están fuerzas sindicales aspas transformadoras. A entrega de carriles do Partido, Partido Comunista más grave es Comisión Sabes dónde está Comisión? nació CIOLT. E sabes o que é a la Federación Internacional controlada por a directamente. Por pues, o Sindicato unidad onde está también la UGT. CIOLT. Eso, había un libro de de Grijalvo nos anos 70 o movimento breve hacía. E aí documentado parece perfectamente o que hacía, que la controla. Eso te dice que somos sindicatos dominantes en, en, en España, en Europa. ¿Tú te crees que van, se van a enfrentar a la transformación social y a construir una hegemonía ideológica? Os sindicatos son necesarios, Los sindicatos dominantes existentes son sindicatos aparatos de control de la clase Hago pregunta. Solo cinco palabras. En Suecia me contaba otro día que 85% de los trabajadores están afiliados, que pagan una cantidad de sindicatos. el sindicato sindicatos pagan. en España es todo al revés. Eh, Yo, es que falo... Sí. A ver, eu como boa ignorante que sou, pois um, chegame moi ben, chegame moi ben um, o de ou o que sea, que fin, o sea, podría decir un montón de, de normas que, que mandan toda esta xente que acabamos de ver, que escuché magistralmente como funciona eh, que, claro, asustame moitísimo os medios de comunicación e os medios de tal sean totalmente destos. Uh -huh. Así que eu pregunto como os ignorantes como a mí eh, eh, imos salir desa, de, de, de rosca. Todos, eh, todos os ignorantes entendemos perfectamente que vivíamos por riba das nosas posibilidades imos supoñer que eu tuvera un, unha, unha hipoteca perdín a miña casa e, e perdín o dinheiro que paguei por esa casa e gañei unha débeda e todo eso era eh, eh, antes de, de esa situación era porque eu tiña un traballo que me daban estes que logo fixeron que non me daban o traballo pero que me deixaron con estas historias e eso significa que eu vivía por riba das minhas posibilidades, posibilidades que, que desde logo, eu nunca decidí, sempre decidí antes. Ah, no, ahora non teño dereito á escola. Eh, eh, nas escolas, desde moi, desde moi pequenos, non hai dereito. Suprimeronse un montón de, un montón de profesores, un montón de medios. A escola non se ten que ocupar para nada, porque xa nos ocupamos os, os burros, de educar os nosos fillos que a escola como moito transmitís cuantos eh, asuntos aos nenos e non sei que miramos a universidade a universidade xa non é para todo o mundo xa non é para quen queira ir á universidade o saber ven sendo para, para unhos cuantos que de alguma maneira forman parte dese, dese tinglado do que falábamos um, a sanidade pois igualmente o sea uh, Eh, xa, xa non, non, non teño dereito a estar enfermo pero eu fai poucos días día un periódico algo terrible e o que tal paga o Estado polas baixas dos profesores iso que o Estado que é moi visto eh, eh, ocupa, ocupase de que eh, se están enfermos castigados a non pagarles os estudos profesores todos os días insisten en enfermar os cabritos ¿no? entonces pues, ao final aquello é terrible e y, eso pues, pues claro un, un día que vamos no artigo eh, expuñase claramente é decir, temos que entender que non hai que enfermar e que non temos dereito a que, e isto é terrible é que mm, asumimos que, eh, que non temos dignidade revisar a cidadanía non temos dignidade non temos dereito a unha casa non temos dereito a, a estar enfermos non, non temos dereito a nada e, e non vexo o sea, si que vexo que, que, que todos estes explicanse moi ben e justifican moi ben e dicen moi ben como que, que de unha maneira increíble que, que entendemos as dos moi ignorantes Ostras, que non sabemos era o canuto, que nunca estudamos economía, que nunca... Eso entendemos de maravilla, pero non vemos ningún outro movimento en frente que eu creo que si debería haber encantame por exemplo a, a, a imaxe que faz e que, que, que, que, que, que, que, que comportamos pero claro a ver eh, como como como me meterlo en como contra como como, como, como enfrentar esto como enfrentar esto e que claro, es que mm, Yo tengo un fillo que es así, un poco fuera del sistema, que dice, si, pero tú vas a comprar al supermercado. Yo digo, bueno, pues no iré al supermercado, pero tengo que saber no como, porque, ¿sabes qué decir? No sé cómo salir de eh, a ver, a ver, vamos a ver. Primera cuestión. Dis, dis, eh, por certo, e non é ignorante, por certo, eh? eh eu penso que fixetes unha exposición moi, moi, moi interesante, difícil de contestar, claro, difícil de contestar. Eh, primeiro, hai unha cousa que non estou de acordo, non temos dereito a nada, conservamos moitas cousas, eh? Eu, mm, eu quero que fagades o seguinte, que vos poñades na pel de, de, dunha muller eh, socialista, dunha muller anarquista, dunha muller eh, comunista, dunha muller galeguista, de hai 50 anos ou 60 anos. E que, lle di, e, que fagades ese exercicio, como exercicio ficción que lle digades. Ti sabes que agora todos os mozos e todas as mozas van a escola como mínimo atos 16 anos e a inmensa maioría atos 18. Ti sabes que agora se alguén necesita unha operación que iso dunha operación preguntaría un trasplante é totalmente gratuito ti sabes que agora hai universidade na Coruña en Ourense e en Vigo ti sabes que agora moitos traballadores e traballadoras teñen un carro propio que se chama automóvil entón, eu penso eu, fixen, fa, eu fago unha exposición dura pero non se pode dicir que non teñamos nada porque entón non entendemos e ademais non entendemos por porque por o PP por o PP tan hegemónico en Galiza porque fixademos unha cousa aquí hai moita xente que naceu en casas que non teñan cuarto de baño e agora teñen baño e van a viaxes no inserso e entón non é irracional que esas persoas voten o Partido Popular eh? entendedes? eu non defendo o Partido Popular supoño que quedou claro despois da miña intervención pero hai que entender non pode, se, se a mensaxe que o perdemos todo eu, eh, mira, vou vos contar unha cousa vou vos contar unha cousa eu dou en noturno e unha vez un alumno viña directamente dos Exuitas que é un dos colegios máis privado e un día empezamos a sacar computadores isto xa hai anos e de repente vai, mira para mí e di profe, aquí sí que hai medios É dicir, aquí na pública sí que hai medios. Entón, eu penso que estamos perdendo moito, están nos roubando moito, pero aquí hai 9 millóns de persoas que viven dunha pensión contributiva, eh? Temos un sistema de pensións, temos un sistema de pensións. Polo tanto, temos temos as clases, a cidadanía, a maioría social, as clases traballadoras máis cultas da historia que es un elemento, eh? Dicíame un compañero sindicalista do metal, dicíame un compañero sindicalista do metal, hai 30 anos chegabas a unha empresa e puñas a falar e todo mundo calaba, escoitaba e aceptaba o que dicías. Agora todo mundo coñece o convenio, discuten de tal. Temos as clases traballadoras máis cultas da historia e é un activo transformador tamén, eh? Se, se conseguimos liberarnos da ideoloxía que nos, que nos ata do individualismo tal. Entón, eu penso que temos cousas. Agora, como enfrontar isto? Eu antes citei gromos, gromos, dende logo, se queremos, por exemplo, que a enerxía sexa pública, en a miña opinión de selo, que as finanzas sexan públicas, en a miña opinión de selo, temos que arrincarlo e non o van dar de bo grado. E hai dúas vías, a vía electoral e a vía da mobilización non queda outra e dende logo se mm, fixádevos eles, eles estánnos roubando cando nós, vou utilizar o mesmo verbo verbo cando nós queiramos roubarlles a eles eles vanse resistir pero eu o que non che podo dicir é como vai ser o proceso porque ninguén o sabe, porque ninguén pode ver o futuro eu vexo cousas que están nacendo cousas que están nacendo eh, como si isto se vai desenvolver e vai dar froito ou non eu non o sei e se dá froito como vai ser non o sei tampouco estou deixando estou deixando de lado cuestións importantísimas porque que non se pode analizar todo o mesmo tempo como a cuestión ecolóxica que agua en cuestión do noso tempo eh? pero vaya sí. quero ser breve porque non estou sí. moi tarde pero mm, eh, máis que polo movimento obreiro bueno, as sí. traballadoras organizadas non chegará algo por que algúns din e pregunto sí. que eh, o virus está no propio neoliberalismo e que se vai ir ao tacho por, un pouco tamén por a tecnoloxía eh, da información que el creou e, e que por aí eu cada vez me, me alineo máis con esta teoría porque o movimento organiza, o, o movimento obreiro estivo organizado pero non está actualmente está. é unha desfeita total e, e ese movimento que cando les cousas sobre das xunta que foi un factor civilizatorio humanitario de gran calado de gran calado estuve lendo un libro dun precisamente bueno eh, neste que acabo de ler que me impresionou eh, un poriño da, da primeira revolución industrial en, en Inglaterra, un poriño que facía filaturas de filaturas, sí. eh, tal. chegou o que lle chamaban mula ou non sei que unha pouquiña mecanización do, do primeiro que do primeiro da revolución industrial e entón eso podía eliminar o traballo dos nenos e das mulleres non eliminalo, perdón, por pois non nenos e as mulleres a apretar un botón dese, dese artiluxo e liberalos de claro da, da pesadez que, que era o seu traballo os, os traballadores masculinos opuxeos dixeron que eles eran máis técnicos que as mulleres e os nenos para apretar o botón <laughs> entón quero dicirche que eu penso que o movimento obreiro foi unha forza de civilización tremenda, de, humanitarismo, de, todo. Pero hoxe, yo penso que no lo es. Eh, y no sé eh, si eh, efectivamente creer la posibilidad esa de que la propia tecnología da información está minando o neoliberalismo. Mira, hai unha clave. que o elección... ou, ou ambas cousas ¿no? sí. ambas cousas educación, educación, educación asociacionismo cultural eh? na escola e sabe a Pablo bendito sea estou toda unha vida unha teoría e unha frase e parece que non aprendimos nada bendito sea que en días grandes e ainda crucificamos como Miguel Ángel Fernández este é un de ignorante e mal educanos porque ou se educa ou se maleduca, educanos, maleducanos na ignorancia. Na ignorancia. Estamos destruindo integralmente canto significa o noso orixe, a nosa orix, mm, originalidade frente ao mundo de bailar consumistas, adoradores de todo canto. Ademais son galegos todos, homens ali no Parque Raña viúnense na miña vila de avión todos esos señores aí, ahí está recogido e acogido, o oh señor este Méndez que eh, apoyado por esa segunda terna de Santísima Cidade, Paco Vázquez y el señor de la voz de Galicia que tamén maleduca, eh, trato a los galegos esas televisiones que van todos como parvos como payaso visto que maltrata, no, el gallego a veces para vosotros también, ¿no? eh, Galicia eh, manda a Galicia e eh? eh, non nos damos conta, porque estamos mal educados. Mal educados, e agrada a nosa mal educación. Viva tellón e as nuevas tradiciones do Halloween. Tamén vou que tamén van desamados todos. Drogar, que teñen a drogar, a desquezar e apartar da realidade. Eh, eh, me, pe, permites un, un momento. Vamos a ver, cando hubo a introducción masiva da droga? É que, nos, eh, eh, eh, nos é, 70. É, é, é, nos 70. É que significou a, a introducción masiva da droga? O potencial de rebeldía que estaba unha sociedade de novo moi politizada trasladarlo a, a rebeldía individual que contesta os medios autodestruyéndose. encima, capitaliza os bancos de acordo? porque todo o dinheiro dese tráfico termina nos bancos ben, capitaliza os bancos pero esta se lle creou unha ideoloxía a movida e, e eh, eh, non quero facer daño a nadie que entrouxo ese diseño que aplicar Latinoamérica. Non nos digas que es un bello cárcel. Vale. Non, pero que trouxe ese diseño que xa se aplicaba en América Latina? O gripito e compañía para desmobilizar. E hai que empezar a falar e decir as cousas. Hai que empezar a falar e decir as cousas, claro, sin medo. Pero, vale. pero eu quería como se chama a tua muller? Lola, Lola eu quería comentar algo que, que introduciu Lola porque me parece moi importante a cuestión da, da tecnoloxía <clears throat> a cuestión da tecnoloxía eh, a tecnoloxía é potencialmente liberadora pero en si sí mesma non é liberadora Perdón, é que non aclarei, disculpa. Ah, claro, sí, sí. Non aclarei que a tecnoloxía da información Según o que lin en sí. este libro que se chama Postcapitalismo... Lín no Estebrán tamén, ah, tamén, de Paul Menso. É un libro sí. moi interesante. Menso, sí. sí. Eh, en Paidós, creo que. Sí. Ah, a tecnoloxía da información non como liberadora, sino que eh, crea, eh, crea traballo colaborativo, por exemplo, que destruiría el feito eh, a Wikipedia, etc. Toda, eh, eh, eh, bota abaixo unha serie de, de beneficios capitalistas tremendos. Por, por poñer ese caso que dice él, non? E, e outras moitas cousas, non? Me refería a eso, non a que a teoloxía fora liberadora xa, de... Xa, xa, pero eu quería ir por aí. Bueno, intervento, sí. Que, bueno, que a última, eh, con este. Bueno. No, no, no, tranquilo. No, no. No, no. simplemente decir que sí, eh, para min é un, unha cousa de optimismo, ¿no? o tema este da, da tecnoloxía ben empregada en boas maus e con xente como se resiste aquí ligando un pouco que falábamos eh, as editoriais por que temos que seguir co rollo do eh, anacrónico de mercar libros de papel que os rapaces vayan cargados e tal porque a doutrina eh, está no que poñen nos libros é moi importante que eso que o controla a, a, a, a maior parte das editoriais e, e siguen en maus sabes de quen? sabes que significa SM? Santa María <laughs> O sea, as editoriais son da Iglesia. É un dos máis negocios... Eh, eu cando paso por aí, por Salesianos, que por la parte se foron, foro, que dei... Por, por, por, foi por operativo legal da miña muller, pero despois xa, xa, xa salíron aí. non? Eh, salesianos, ahora te puña hasta fai pouco, eh, rebaixas nos libros. Eh, Acá un 15%, o sea, facendo unha competencia desleal, porque eles son os que os fan E ainda por riba para que che fan un favor, entonces ainda por riba les vas a facer negocio a eles. un monopolio. En outros sitios, hoxe en día, con unha cable, eh, se podría... Eh, bueno, parece que decías que das clase, non? Sí. Eh, pois hoxe en día se pode ter colgado en internet como a Wikipedia si cambiou a data do, ou, ou hai un novo presidente do goberno pois o cambiamos, xa está pero non hai que cambiar de libro, coño eso se cambia en internet E o que pasa que non quere certa eh, poder que a persona que, que, nos, que, que pagamos nos a nosa cultura que, que busquemos nos que sexamos que teñamos un criterio eh, eh, discutado sino que hai como a Biblia e o catecismo hai que estudiar isto senón non vale eu creo que a mí polo menos me fai pensar non sei que, que opinas ti na educación esa educación crítica sí vamos a ver mm, porque hai que respetar tamén a xente non que, que leva este local e que ten que marchar entón muy, bueno, mm, pero ah, brevemente moi brevemente dúas cuestións sobre educación que xa saiu dúas veces e sobre, sobre tecnoloxía eh, eu li o libro tamén este lino dúas veces ah, pareceume, pareceume moi interesante eh, e lino dúas veces eh, mm, Está o exemplo da Wikipedia, mm, que é un exemplo que se utiliza moito, é o exemplo do código aberto. Wikipedia, literalmente, acabou cun sector de produción de beneficios que as enciclopedias eu eso lembro, eu son mestre eh, traí moitos anos de mestre e eu lembro a época en que viñan os das editoriais sí. e se hinchaban a vender enciclopedias vendían moitísimas enciclopedias era un negocio fenomenal había unha enciclopedia que era mítica, que era británica. Bueno, pois xa hai bastantes anos que ninguén no mundo, ninguén no mundo edita e imprime enciclopedias. E aí, un produto colaborativo como é a Wikipedia, altruista, é unha forma de comunismo. Vamos a ver. Pero espera, hai outro que é o código aberto. Vale, pero despois está esto Uber, que sabedes, Uber é eh, esa empresa que pone en contacto conductores con, con potenciais clientes é dicir, eu apunto en Uber e co meu coche tal que, que está pero hai, hai todas estas as, as de as de casas eh, cada vez hai máis economía colaborativa que non é economía colaborativa que é un centro capitalista que crea un modelo de negocio e eh, lin estes días un artigo de Francisco Lousa do que che falaba o portugués que titulaba eh, Uberlandia do precariado ao biscatariado. biscatariado en portugués é a chafallada total. E entón dicía que estas empresas que, va, que van a acabar por conseguir sustituir taxistas, pensemos o que pensemos nos taxistas, son persoas que se gañan a vida. Cunha regulamentación que foi resultado pois de toda unha exigencia pública porque eu se teño un accidente nun taxi se non estou coberto vou escribir unha carta no xornal e vou montar un lío etc. e están sustituindo eso por que? porque persoas normalmente paradas que non teñen de que vivir e que fan o mesmo sen regulamentación ningunha pero Uber ten unha capitalización bursátil parece de 50.000 millóns de dólares capitalismo, capitalismo, capitalismo Wiki non é capitalismo Código Aberto non é capitalismo Uber é capitalismo case peor que o actual entón a, a tecnoloxía fixadevos, hai agora unha técnica que se chama ciencia de datos que permite manejar enormes volumes de información e obter eh, resultados que podían ser moi útiles en medicina, en moitas cousas. A pregunta é, quen vai facer ciencia de datos? O sector público? Ou Google, Amazon, etc. Entendedes? Esa é a cuestión. Entón, ao final, a propiedade é moi importante. A propiedade é moi importante. É sobre educación, eu que son educador e que me gusta a miña profesión e que non sei se se nota cando falo que me gusta eu esto escribí este libro para que para crear conciencia, e é educar, non? Sí. Bueno, escribino por dúas razóns, para saber primeiro quería saber que pasa agora ah. coas redes sociais e despois isto eu escribino e eh, veño aquí para difundir eh? entón até ese punto que era na educación eu penso que é necesario que as persoas progresistas temos que defender unha educación de calidade en dous sentidos no sentido técnico productivo en o sentido humanístico técnico productivo porque queremos xente que controle as tecnoloxías do noso tempo e humanístico porque queremos cidadás e cidadás que saiban de historia que saiban de literatura por certo é que, é que se poden facer que viva a lingua na que estou a falar eu 100 anos máis e mil anos máis pois moito mellor eu sou partidario diso pero non creo que a educación sustitúa a loita política o que pasa é que Por que nos custa? Porque estamos tan lonxe, fomos fortes e somos tan débiles. Houbo non hai tanto un momento na historia en que millóns e millóns e non é hipérbole de traballadoras e traballadores do mundo se uniron para buscar outra sociedade e iso foi derrotado chamalle Paul Mason la bella revuelta ah, sí é un capítulo precioso o título La Bella Revuelta foi derrotada entón Sí, com... como é? Poscolonialismo e... Poscapitalismo... ah, perdón, poscapitalismo e... non me lembro xa sí. bueno, pois eh, La Bella Revuelta foi derrotada entón como fomos derrotados porque estamos derrotados hai que dicirlo así con todas as letras pois eh, buscamos como atallos pero se queremos que pensade, aquí estamos persoas eu penso todas dunha certa idade pensade nos nosos fillos, eu teño un fillo eh, para algúns serán os netos, como están a traballar, en que condicións. Se queremos que traballen con dignidade, hai que facer outra sociedade, non hai outra. E para facer outra sociedade hai que facer cousas. Hai que quitarles, por exemplo, o sector enerxético. Hai que quitarles as finanzas. E iso é unha loita política dura. Pero eu é que non o vexo de outra maneira. Non hai arranxos, cando se están quedando cada vez con máis cousas, non hai arranxos intermedios. Eu vexo así. Eu estou contigo neso. Pero un dos problemas é crear, o sea, é dicir, eu estou na túa análise, é dicir, hai que traballar. So, so un segundo. Evidentemente, agora temos que defender a mellor educación e se construímos outra sociedade a educación ten que ser fundamental porque teríamos que construir unha sociedade xa imos nese camiño onde todo o mundo tivese un nivel educativo alto nada, eu estou contigo en que hai que traballar en paello, digamos, a mobilización cívica, o contigo político, e a institucional. De acordo? Son as dúas pernas que hai que mover. Pero o que hai que saber tamén é que a clase traballadora hoxe é moi heterogénea non simplemente era opearia. A opearia no século XIX é 90%, ou é o 2 ou 3%. Pero no século XIX un médico era un, un individuo pertenecente ao estamento dominante. Hoy es un proleta, como di Latinoamérica, o te contrata una empresa privada de sanidad o el Estado. Un científico é unha man de obra de alta calidad pero los encontrados Entonces, a dificultad de unir esa unidades de intereses particulares en un proyecto común de ruptura cultural y no civilizatoria porque porque no civilizatoria porque hay no, eh, planeta no puede mantener ciudades núcleos de consumo de tanta energía como 12 millóns cando ese elemento de consumo está incapaz de producir por lo tanto megalópolis e todo ese rollo é civilización pero eso daría otro debate a parte cultural no, pero eso me rematar e para iso estructurar eso, obliga, e en esto es un bello todos a conciencia de clase non a dá miseria a dá organización ao partido Vale. Bueno, es, eso. Vale, bueno, de, deixo aí eh, pa un debate outro día. deixo, deixo. A mí o que me me fixo de Mason foi sí. o tal maso. Que, que tal vez convenzamos a ese 1% que tú Que, que, que os puxetes aí de poderosísimos non os imos convencer non, no. os poderosos eses poderosos acabarán convencéndose de mira, non viven mal bueno. todo que exponía, non para mí todos os medios que teñen todas esas organizacións todo eso, como se contrarresta Muy ben, todos podamos facer cotas, pero é moi difícil. É ¿eh? moi difícil. Ese problema é somos os medios, porque eu non penso tanto que neste país estamos ignorantes como que estemos moi mal informados. Hoxe mismo, o de Galicia fala que se necesitan 400.000 postos de traballo para poder pagar pensións. O puxo hoxe, pero non o puxo fai un mes. Mira ti que vas a nada. Ahora, como se contrarresta eso? Hoxe puxo. Mirade, pero non... mirade. Eh, eh, non lembro vos e non fai tempo que non leva vos porque eh, eh, eso, eso é intoxicación non información, é intoxicación eu eh, prefiro o que pasa que hai moita xente que está nos bares, xente maior que non ten acceso a internet, que non ten hoxe en día hai medios eh, en internet moito máis eh, eh, libres sí. e creíbles sí. eh, pero os periódicos xa se viu o país Todo esto son medios de intoxicación. É, é, é enfermo ler periódicos hoxe en día. Para mí eu desterraría que se lera ningún periódico. A xente nova, a xente nova infórmase xa Nos, xa non, xa non lemos infórmanse xa por, por internet por internet o que pasa é que non nos enganemos eh? en internet hai de todo lo tanto lo tanto, claro, tamén había periódicos de <laughs> todo pero eh, por lo tanto xa xa pero quero dicir que, que cando eu digo que se informan por internet non quero dicir que iso vaya necesariamente facer agora eh, eu, eh, a xente nova o a, pero sabedes cal é a información de verdade que, que, que é significativa para a xente nova como viven como viven como viven non lles permite crear nisto entendedes? Eso que lles crea escepticismo, por como viven. Porque <coughs> agas excepcións traballan nunhas condicións detestables, de escravismo, de escravismo. Eu unha cousa <coughs> o, a materia que imparto eu ten que ver co dereito laboral. E eu, como dou clase en adultos, teño alumnado que xa traballou, que está no paro tal. E entón eh, contan historias. Entón dixo, bueno, pues poñedas por escrito que os poñen por escrito logo vemos en clase o sea, un mozo que lleva un contrato 4 días a semana, 2 horas 8 horas e traballa 8 horas diarias, máis horas extras máis os sábados a mañá e paganlle unha merda eh, disculpad a expresión disculpad a expresión e entón, esa xente non hai maneira de convencelos de que o que di a voz é que lles parece como tamén os sindicatos eh? porque os sindicatos e digo eu que antes dicen que era sindicato aí non chegamos aí non chegamos e eu unha vez un destes mozos díxome por iso nós o 15M tivemos que sair ás prazas non podemos facelo na empresa claro. bueno, pois se teñen que sair ás prazas eh, eh, terán que ir ás prazas eh, que é unha cousa curiosísima eu diría que Galicia foi eh, eh, sí. exemplar no. na, mm. na, na revolta da de nunca máis sí. non, non, ah, no, contra a banca co, co, co, os preferentes os, os preferentes sí. e demais pero unha red que aqueles máis ou menos xa mañou seguimos tendo os cartos naqueles que, que nos arrobaron e, eh, e, eh, e así facemos en, en todos os campos é dicir, e, e, eh, unha, unha, un, a ver, que cidadano é un, un cidadano que, mm, que é doutor universitario é que, é que está encantadísimo de que lle dieran unha beca da xunta para irse a Suecia a, a traballar por unha miseria tan miserable que cando intenta eh, buscar eh, unha, unha casa en, en Suecia resulta que a, a non, non, no, no, non, no, no, non, no, porque non, non, suficiente para ter unha casa en Suecia non, non, e, e, e, e, como pais, ou como avós, ou como, ou como, ou como universitario ese, eu non sou, pero ese, estamos encantados, mira que ven que me deben unha letra para, estar ir a xo. Ora, é que, é que logo, un sale a rúa, eu que amo moito, cada día, o sea, hai días que chego materialmente a casa chorando, porque cada día Deixo xo máis, por, máis xente pedindo, pero pedindo, o sea, para, para non morrer por unha seriedade, bueno. Vale. Iso fai uns anos non había, pero parece que non. Vale, o sea, que non deixo é, é que despois de todo eso eh, eh, haxa un momento que diga Pues vamos a para esta outra cosa. vale, eh, que temos de verdade, son 14 Gracias, más de organización. Más que de organización.